ndahaye mwaramutse mwese muri kuba muradukurikira ndabakaze kuri ano makuru ingo nkuru nkuru ziyagize akaba ari zizikurikira kaminuza y'imwaro igiye gutunganya inyigisho zo kongereza ubumenyi abaforomo mu isata c'amagara abantu kugira bajane n'ubuhinga bwo kuvura bugezweho urongoye iyo kaminuza akamenyesha ko izo nyigisho ku baforoma zizoroswa bose kuko ngo ari umugambi uzomara igihe kirekire ibiro bijeje gutegura intonde z'ivyigwa z'inyuma ya shure shingiro biherutse gutunganya inama kubigisha bigisha mu myaka ya mbere y'amashuri shingiro kugira barabire hamwe ingurane zibonekeje mu itangwa ry'ibyigwa abarundi ntibazi neza ifungurwa bategereza gufungura kugira ngo amagara yabo aguma ameze neza jeannette karekinyana harongo ishyirahamwe asesi ndetse kwifuriza kaze kuri ano makuru nk'uko nari mpeje kubibabwira kaminuza y'imwaro igiye gutunganya inyigisho zo kongereza ubumenyi abaforoma mu gisata c'amagara y'abantu kugira bajane n'ubuhinga bugezweho bwo kuvura bivugwa n'urongoye kaminuza y'imwaro banzo baze Emmanuel mu gihe bariko barinjira ku mugaragaro ibitaro by'iyo kaminuza biri mu kibumbu bongera batanga impapuro z'umutsindo ku banyeshuri bahejeje ibyigwa bya lisanse kuri iyo kaminuza uyu muyobozi akamenyesha ko izo nyigisho ku baforoma zizoroswa bose kuko ari umugambi uzomara igihe kirekire tugomba kwiyumvira aba bakozi bo mu shikiranganji babagara abantu bakora haba ku mavuriro cyangwa ku bitaro gutunganya inyigisho zojya zirabakabarira ubwenge kugira ngo bashobore kuronka ubumenyi bukwiye naho baba bari basanzwe babufise kugira ngo bashobore kujya baravura abantu ntibarazi uko ibintu bigenda biratera imbere mu byerekeye ubuvuzi iyo rero niyo migambi na cyane cyane mu vyerekeye itunganya ry'inyigisho hanyuma tukaba rero mu yindi migambi nyene kugira tumenyekanishe kaminuza y'imwaro tukaba rero tuko twari tuko turayishyira mu cyo nokwita kuyivukanisha n'amakaminuza yo mu bihugu vyo muri Afurika y'ubuseruko cyo bita les universités des pays de l'Afrique de l'Est kambere n'ayandi makaminuza yo hanze kugira ngo kaminuza y'imwari bandanye imenyekana niyo migambi dusanzwe dufise turandanye nano makuru twabateguriye ibiro bijeje gutegura intonde z'ivyigwa vy'inyuma ya shure shingiro mperutse gutunganya inama kubigisha mu myaka ya mbere inyuma ya shure shingiro kugira barabire hamwe ingorane ziba zaribonekeje mu itangwa ry'ivyigwa nyirabyigisha atabumenyi afite bubyerekeye ntibiheza ngo bigende neza kuko urabona abana batanga n'uyu wa mbere w'umunyeshuri shingiro hari ibyo waba utabazi ibyo rero mugabo ibindi nabyo nibaza ko ubwo tuzoheza eh, gusuzuma ibyagiye biva muri uwo munsi wo guhuza ibyiyumviro niyo tuzobona ingorane aho twoshobora gutorera umuti n'ingorane twogira badutunga kuri iryo jwi ritari rimeze neza turandanya n'ano makuru uruja n'uruza rw'ibintu n'abantu hagati y'amakomine ya Gitanga na Bukemba mu ntara ya Rutana hamwe na komine Rutovu mu ntara ya Bururi ngo ntimeze neza biturutse ku mvura nyinshi yaguye ikonona ibiraro hamwe nibara ibarabara ry'amajani na gatanu bimenyeshwa na musitanteri wa komine gitanga Roni Nduwabike ahasaba ababijeje gukora ibishoboka mu kubaka ibyo biraro ibarabara rifise inimero amajani na gatanu ihuza musasa kimwe kikaba cyaratwaye uburundi ibindi navyo bikaba vyarahengamiwe n'ubu bishobora kugenda ubu rero twaba dufise ikibazo co kwiyunguruza cy'imigenderanire hagati y'ayo makomine duhana imbibe eka tukaba dufise n'ikibazo kugira ngo dushobore gushika kuyintara turiko turakora twarandikiye ubushikiranganji bujejwe ibikorwa vya leta eka turaha n'ikopi umuyobozi ajeje ivy'amabarabara tumusaba yuko yogira ikintu afashije kugira ngo turonke ingene dushobora kwiyunguruza kugira ngo dushike muri ayo makomine atandukanye kandi no ku mugwa mukuru w'intara twaba tukirinde inyishu azoduhereza icyo twosaba mu maguru masha kugira ngo imigenderanire isubire kumera neza ni uko boheza bakadukora ibyo biraro vuba na vuba kuko turabona yuko igihe bitokorwa vuba na vuba n'ibyo bindi tubona yuko bitameze neza bishobora kugenda burundu ariko dukora nk'icyo kiraro kimwe cyamaze kugenda harunindi wabike hakaba ari mu sitanteri wa komine gitanga mu ntara ya rutana umugambwe hadebu urashigikiye ko ibwirizwa shingiro ryo kugira ngo gisunge ibihe Burundi bugezemo ivyo bivugwa na Jean de Dieu Mutabazi harongoye uwo mugambwe hamenyesha ko mu byo hinyanyugwa hojamwo ibijanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu ibijanye n'ibitigiri vy'amoko mu nzego z'igihugu n'ibindi kurikira Jean de Dieu Mutabazi harongoye umugambwe Hadeb jewe naragiye mu bantu baganiriye kugira ngo tushobore kuronka amasezerano yarusha hama amasezerano yarusha araheza ashigwa mu bwirizwa shingiro ryatowe n'abene gihugu iryo bwirizwa shingiro rero ryadufashije kugira ngo turabe ingene dusubira kuronka inzego zitorewe n'abene gihugu iryo bwizwa shingiro rero ryaradufashije ibitari bike mugabo birimwo ingingo zimwe zimwe zataye igihe zikeneye usubigwamo zikeneye kuganirwako hariho izitari nke ziraba nka bimwe bita amakota ni ukuvuga ibitigiri by'abahutu n'abatutsi kubera twebwe mu mugambwe radebu n'indi migambwe ducuditse twasanze bitugumiza mu moko y'iwacu kandi abarundi bose bateza kunganya umugisha twe twasanze nk'icyo kintu cyo hinduka. hariho n'ibindi twasanze abantu bashobora kujya muri leta kandi badasangiye na gato ivyiyumviro n'umugambwe watsinze amatora twasanze icyo nacyo nyene giterezwa guhinduka harimo n'ikintu cyerekeye manda leta usanga abarundi bamwe bashigikiye yuko ibiringo by'umukuru w'igihugu bitorenga bibiri abandi nabo bakavuga ati reka umukuru w'igihugu azohora atorwa n'abenegihugu batamushaka bamwirukanire mu matora bamushaka baheze bamwongera rero twebwe mu mugambwe radebo n'imigambo ducuditse turashigikiye gose yuko ibibuza shingiro rihinduka cyane cyane mu bice byayo bitakijyanye n'ibihe unaho mu bijanye n'ubworozi umwembo wa gatasi ngo wifashe neza muri rusange mu ntara ya Bururi ku buryo ngo atanzari zoboneka muri iyo ntara ivyo shikizwa n'umuyobozi w'imyuno n'ubworozi muri iyo ntara habona imana Bernard agasaba abarimyi kwitegurira n'ingoga irima ry'impeshi mu kurondera imbuto zirobanuye no mu kwiyegereza umwa umwavu w'ikizungu ariko akabibutsa ko mu guteragira batokwibagira no kuvanga n'umwavu w'ikirundi kugira ngo haboneke akarusho turiko turaraba hirya no hino turabona yuko umwimbu w'agatasi ushobora kuzogenda neza mu ndimo tusanganywe cyane cyane ibigori ibiraya n'ahandi hamwe hamwe ibiharagi batari cyane n'ibindi mugabo tugiye kugereranya tukaraba ingene umwembu uzogenda turabona yuko niyo atagira ikiduciramwo cerekeye ibi bihe ihindagurika urabona yuko umwimbu ushobora kutogenda neza na burya ubu abene gihugu ngaha bakiriko barikora ku tugori boba barimbuye mu myonga mungwa nibyo twarabibonye hariho n'utundi tuvumvuri twabifatira mu mizi naho nyene twarabonye hirya no hino twagiye turabona yuko gabanuka mugabo byaboneka yuko hariho icyo byahinduye ku mwimbu tuzoronka mugabo ntawo wovuga yuko ari agacamutwe naho navyo byadushikiye barabona yuko tugomba dutangure kurima imbeshi na cyane cyane ino mu ntara wacu imbeshi iraba igitegwa cy'igiharage bwa mbere nobabwira yuko baba bariyegereza ibikenewe ni ukuvuga akabuto bakakiyegereza kandi bishoboka barondere rwose akarobanuye aho twama tubarangira baja kukagurira barahaza hanyuma abasabye wa mwavu w'ikizungu bakaba barawiyegereza hanyuma igikurikira bakibuka yuko mu gutera ibiharage batere bakoresheje umwavu w'ikirundi bacange n'umwavu w'ikizungu kubera bacanze niho akarusho kaboneka kakagaragara batangure kurima hakiri kare murabona yuko ubu dusigaye dusiganwa n'ibintu by'ihindagurika ry'ibi imvura isigaye icika hakiri kare cyane inkuru ya nyuma y'ano makuru abarundi ngo ntibazi neza imfungurwa bategerezwa gufungura kugira ngo amagara yabo agume ameze neza ibyo bishikizwa n'urongoye ishyirahamwe asesi ryitaho ibijyanye n'iterambere n'imigenderanire mpuzamakungu Jeanette Kari Rutare Kinyana akaba ari mu gihe iryo shirahamwe riherutse kugurura uburiro bufungurira ababwitura ibifungurwa bitetswe mu buhinga bwama Jeanette Kare Kinyana akabona yuko abarundi bashira imbere gufungura ibiryoshe aho gushira imbere ifungwa zigira akamaro imibiri yabo hariho abarundi benshi bagenda gufungura mu buriro muri restaurant bagafungura indya ziryoshe mugabo zitabagirira neza ku magara yabo le restaurant l'officine twayitanguye kugira ubwo buriro bubabere akarero bafungure indya indya zishobora kubabera imbumba mubiri kandi zibavure ku ndwara zimwe zimwe baba bafise ni ukuvuga yuko dutanga byayi bivuye mu byatsi ayo matizane bagafungura n'ivyamwa canke amaju iyo mitobe ivuye mu vyamwa bitandukanye hanyuma bagafungura n'imboga n'amaseriyali za ntete n'agatoki katarimwe amavuta n'akanyama mugabo tudagatekesheje amavuta kubera inyama iba isanzwe yifitiye amavuta dushaka rero tubandanye mu bikorwa byacu by'iterambere mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi dufatiye ku magara meza dufatiye mu gufungura neza imfungurwa mu bisanzwe ni umuti abashakashatsi bararekana yuko ibitwica bica mu kanwa n'ibituvura bica mu kanwa nyene nicyo gituma nifungurwa tutegeza kuyifungura kubera itaryoshe mugabo tuzi yuko tugaburira umubiri kandi byinshi birazwi yuko imiti myinshi iva mu bitegwa kama nta muti wo kwa muganga dushobora kuronka usumba imfungurwa imfungurwa kama imboga ivyamwa ivyo vyatsi nivyo umuntu abihinguye neza akabiteka bitaravamwo bwa buryohe nizo ziba ingaburo kandi nivyo bitubera imfungurwa nziza ku magara yacu ni ukurengera rero ako karyohe ko mu kanwa umuntu akarondera ibimufasha ku mubiri nawe rero nshuti bagenzi je dusoza n'amakuru twari twabateguriye kandi bakengurukiye mwe mwateze yompe kuva agitangura ntibagiye na Pierre Claver nzindukiye yamfashije muhinga bw'ivyuma mukaba mwashikijwe na Virginie Rupiya kandi tubifurije umunsi mwiza murakoze